Išeimo knyga, septintas skyrius. Viešpats tarė mozei, aš tave padariau dievu faraonui, tavo brolis Aronas bus tavo pranašas. Tu sakysi visą, ką tau įsakau, o tavo brolis Aronas kalbės faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies Bet aš užkietinsiu faraono širdį ir padarysiu daug ženklų bei stebuklų Egipto šalyje. Tačiau faraonas jūsų neklausys, kad galėčiau uždėti savo ranką ant Egipto ir dideliais teismais išvesti savo pulkus, savo tautą, Izraelio vaikus iš Egipto žemės. Tada egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai ištiesiu savo ranką virš Egipto ir išvesiu Izraelitus iš jų žemės. Moze ir Araonas padarė kaip viešpats jiems įsakė. Moze buvo 80 metų, o Araonas 83 metų amžiaus, kai jie kalbėjo faraonui. Viešpats tarė Mozei ir Aronui. Kai faraonas jums sakys, padarykite stebuklą patvirtinimui, tai sakyk Aronui, imk lasdą ir mesk ją prieš faraoną, tada ji pavirs gyvate. Mozė ir Aronas atėjo pas faraoną ir padarė taip, kaip viešpats įsakė. Aronas metė savo lasdą prieš faraoną ir jo tarnus, ir ji pavirto gyvate. Faraonas pasišūkė išminčių ir burtininkų, ir tie Egipto žiniai savo kerais padarė tą patį. Kiekvienas jų numetė savo lazdą ir jos pavirto gyvatėmis. Tačiau Arono lazda prarijo jų lazdas. Farono širdis liko užkėtėjusi. Ir jis jų neklausė, kaip viešpats ir buvo kalbėjęs. Viešpats tarė mozei, faraono širdis tebėra užkėtėjusi, jis nesutinka išleisti tautos. Rytoj, anksti rytą, nueik prie upės, kai faraonas eis prie vandens ir lauk jo ten. Pasiimk tą lasdą kuri buvo pavirtusi gyvate. Jam atėjus, sakyk, viešpats, hebrajų dievas, mane siuntė pas tave sakydamas, išleisk mano tautą, kad ji man tarnautų dikumoje. Tačiau tu likščiol nenorėjai klausyti. Todėl taip sako viešpats. Iš to pažinsi, kad aš esu viešpats. Štai, suduosiu mano rankoje esančią lasdą į upės vandenį ir jis pavirs krauju. Upėje plaukiančios žuvis išgaiš ir upė pradės taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalės gerti jos vandens. Viešpats toliau kalbėjo mozei, sakyk Aronui, imk lasdą ir ištiesk savo ranką virš egiptiečių vandenų upių, perkasų, balų, vandens tvenkinių. Vanduo pavirs krauju visoje Egipto šalyje. Net mediniuose ir akmeniniuose induose. Mozė ir Aronas taip padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Jis pakelė lasdą ir sudavė į upės vandenį, faronui ir jo tarnams matant. Visas vanduo upėje pavirto krauju. Upėje plaukiojančios žuvis išgaišo. Vanduo ėmė taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalėjo gerti vandens iš upės. Kraujas buvo visoje Egipto žemėje. Ta pati padarė ir egiptiečių žiniai savo kerais. Farono širdis liko užkėtėjusi. Ir jis neklausė jų, kaip viešpats, ir buvo sakęs. Faraonas nusigrėžė ir nuėjo į savo namą. Jis viso to neėmė į širdį. Egiptiečiai kasė upės pakraščiuose šulinius, ieškodami geriamojo vandens, nes jie nebegalėjo upės vandens gerti. Praėjo septynios dienos kai viešpats buvo ištikęs upę.